quick and snow show. Xin chào các bạn thính giả yêu mến của Quick and Snow Show. Ngày hôm nay là một ngày mùa đông của tháng 12, nhưng ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách lạnh lẽo hay ấm áp, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Và chúng tôi có mặt ở đây để đảm bảo rằng bạn không cô đơn, Quick nhá. Snow là người sợ sự cô đơn nhất, nên mỗi khi trời lạnh thì cô nàng bỗng trở nên dễ bảo, dễ thương. Bởi vì nếu cô nàng mà không khéo à, Quick này sẽ ra đi. Ra đi 5 phút rồi quay lại ngay thôi, bởi vì Quick cũng chẳng biết đi đâu. Và nếu bạn đã không biết đi đâu, thì tốt nhất là không nên đi. Phải rồi và hãy ngồi một chỗ mà dở một thứ gì đó ra để đọc thế này, một bức thư chẳng hạn. Mà thư thì có rất nhiều trong phòng thu này đủ để Quyết chẳng phải đi đâu cả mùa đông ấy chứ. Quyết đọc thư đi thôi và như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu với một bức thư yêu đương. Thư của Tiểu Phong ở số điện thoại 0124 959 6212 gửi tới Bunny ở địa chỉ email c4o gạch dưới k o n n g 0k gạch dưới n g 3 k a à, gmail.com. À. Có người hỏi anh tình yêu là gì và điều kỳ diệu nhất trong tình yêu. Anh chỉ khẽ mỉm cười và không nói gì cả. Có lẽ tình yêu là sự đồng cảm của hai tâm hồn, hai trái tim có cùng nhịp đập và luôn hướng về nhau cho dù không ở bên nhau. Khi xa cách mới thấy nhớ nhau, dù sự xa cách đó chỉ là tạm thời. Đôi khi tình yêu nó lại rất đơn giản, đôi khi chỉ là một cái nhìn trộm nhau, đôi khi chỉ là một tin nhắn chúc ngủ ngon, đôi khi lại là một nụ cười khi thấy nhau. Tình yêu đến với chúng ta rất nhẹ nhàng như gió mùa thu mang theo sự mát mẻ, nhiều khi lại sôi sục nhiệt huyết như hồi sắp thi đại học, đôi khi lại có cảm giác tim đập loạn xạ trong lồng ngực khi đứng trước mặt nhau. Tình yêu là một thứ bình dị và thiêng liêng nhất. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau về tình yêu và cách thể hiện cũng khác nhau. Có người chỉ muốn đến bên người mình yêu và nói rằng I love you có người lại chọn cách im lặng và thầm quan tâm tới người mình yêu. Chỉ cần người đó vui thì mình cũng vui. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Đó là một thứ tình cảm, đó là tình yêu. Trước đây anh đã không thể lý giải được đâu là điều kỳ diệu nhất trong tình yêu, nhưng nay anh có thể khẳng định rằng tình yêu chân thành, điều kỳ diệu nhất đó là hai trái tim cô đơn hai tâm hồn cô độc lạnh lẽo lại có thể sưởi ấm cho nhau suốt đêm dài lạnh lẽo mang theo ánh ban mai chiếu rọi khắp muôn phương và làm cho nhau cảm thấy được mình đang tồn tại đang sống thật sự dù có gặp chuyện gì xảy ra Tuy anh và em mới quen nhau được mấy tháng nhưng chỉ cần có bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm bạn của nhau rồi. Cho dù sau này chúng ta có thế nào, bất luận ra sao, anh vẫn luôn quan tâm tới em, cô bé ạ. Anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em, vẫn mãi coi em là bạn và sẽ không bao giờ đổi thay dù chỉ một lần. Mong anh Quyết và chị Snow gửi tặng ca khúc When You Say Nothing at All của Ron Keating tới một người con gái tên là Bunny với lời nhắn: Anh vẫn mãi là cơn gió nhẹ, sẽ đến bên em bất cứ lúc nào em buồn. Anh sẽ mãi dõi theo con đường em đi. Hãy biết trân trọng thời gian em đang có nhé. Tháng 12 là sinh nhật anh nhưng em không cần phải chúc gì hết, chỉ cần em thực sự mong anh vui thì đó đã là cả bảng vạn lời chúc rồi. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever. at all. Yeah. god dạ. Các bạn thân mến, xuất phát từ ý tưởng cuốn nhật ký viết chung của Quick and Snow Show, website qns.vn đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website qns.vn bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè của mình, có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn và mục đăng ký thành viên. Và còn chần chờ gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Email của Hưng Nguyễn gửi từ địa chỉ số điện thoại 0985045275 gửi Vicky 0986 9022 chấm chấm chấm Tháng 12 về mang theo bao kỷ niệm, ngồi đọc lại mấy dòng tin nhắn, tự dưng thấy buồn và nhớ. Lâu quá rồi không gặp, hai năm rồi chưa gặp lại nhưng những hình ảnh ngày ấy vẫn còn đây. Nhớ lắm những cái ôm thật chặt, phút vụng về của nụ hôn đầu. Nhớ như in cái cảm giác em ngồi sau xe, tay em lạnh, sò nhờ túi áo anh rồi em ôm anh thật chặt. Anh nhẹ nhẹ một tay nắm chặt lấy tay em và nói với em rằng giữ thật chặt em nhé đừng buông ra cũng đừng để anh rời xa em để xa ở đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ mau về với em tay em luôn lạnh còn tay anh thì lúc nào cũng ấm nóng em còn nhớ không rồi anh cũng sẽ lại trở về nhưng không còn ai đợi anh nữa vì hơn một lý do mà chúng mình xa nhau rồi em cũng chọn riêng cho mình một con đường mới mong một lần được thấy em nhưng xa vời quá anh cũng tự nhủ lòng đã quên em anh tự tìm cho mình người con gái khác nhưng cũng chỉ là thoáng qua và mọi chuyện cũng không thành anh tự làm mình và người ta đau bởi anh biết anh vẫn chưa thể quên em, hình ảnh em trong anh còn quá lớn để anh vẫn luôn nhớ về em. Anh vẫn online và invisible chờ một cái nick quen thuộc sáng lên, đợi mà không đợi, chờ mà không chờ, bởi anh biết nếu nick ấy có sáng lên đi chăng nữa thì anh cũng chẳng biết phải nói gì với em. Những câu hỏi không đầu không cuối, rồi cả hai cùng im lặng, anh rất sợ cảm giác đó. Muốn nghe lắm giọng nói ấy nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Anh không muốn làm phiền hay khuấy động cuộc sống của em lên nữa. Giờ mọi chuyện trong em đã bình yên, Em đã chọn cho mình biến động mới, gần bên em hơn và em cảm thấy hạnh phúc. Vậy là ổn rồi. Anh giờ như một người xa lạ vẫn nhớ tới em. Mùa đông về rồi đấy em. Em nói em thích mùa đông bởi mùa đông được mặc áo ấm trông em sẽ mập hơn và em nói mùa đông làm người ta thấy gần nhau hơn. Trời lạnh rồi, ra ngoài em mặc thật ấm nhé. Em hay bị ho vì lạnh mà. Nhớ em. Cùng với ca khúc December của Collective Soul. I drink the water from my hand, contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Snow, Hử? nếu một người mình rất thích mà lại không thích mình thì phải làm sao? Chẳng bao giờ có chuyện Snow thích ai đó mà người ta lại không thích Snow cả, nằm mơ. Ờ, ví dụ cơ mà. Không ai ví dụ cái chuyện phi lý ấy, lấy Quick ra ví dụ còn có lý. Mà Snow khuyên chân thành nhá, nếu mà Quick thích Snow trong từng ấy năm mà không thấy Snow đáp trả thì tốt hơn hết là Quick nên á. Ờ, Snow vẫn đáp trả ấy chứ, ác liệt là đằng khác nhưng trong trường hợp này người ta vẫn gọi là ăn miếng trả miếng thì cũng thế thôi nếu quyết không được đáp trả lại tình cảm hoặc tệ hơn là quyết bị ăn miếng trả miếng thì tốt hơn hết là quyết nên buông Buông. Ừ. Snow nói nghe lạ nhỉ. Nhưng Snow thì có buông cái gì bao giờ không? Từ cục tẩy ấy, cho đến quýt này. Thôi để cục tẩy nó yên đi. Đã bảo là vào một dịp thích hợp thì Snow sẽ trả mà. Mà quýt có biết có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay không? chia tay cục tẩy á cục tẩy hay là một người mình yêu thì cũng là chia tay và để hiểu rõ hơn vấn đề thì quyết nên đọc bức thư này đi Thư của Lê Thị Thúy Bằng ở số điện thoại 0164 có thứ hạnh phúc gọi là chia tay. Nếu một ngày anh cảm thấy sự ràng buộc này là mệt mỏi, thì anh hãy nói ra, em sẽ buông tay. Buông tay để cho anh nở nụ cười trở lại, buông tay để cho anh thở phào nhẹ nhõm, buông tay để lại ngắm nhìn anh hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Buông tay để anh không còn sống những tháng ngày gượng cười. Đừng cảm ơn em, cũng đừng thương hại, em không cao thượng như anh nghĩ đâu Thật sự, em ích kỷ và chỉ biết yêu bản thân mình. Nhưng tình yêu dạy em rằng hạnh phúc của anh mới là hạnh phúc thật sự. Buông tay anh ra, rồi đây mọi chuyện sẽ khác, rất khác. Nhưng em đã hứa sẽ làm anh hạnh phúc bằng mọi nghĩa. Thế là em buông tay, không còn suy nghĩ, cũng không níu kéo. Buông tay không có nghĩa là anh không quan trọng. Buông tay không có nghĩa là em dừng yêu thương. Trái lại, buông tay em hiểu được anh có ý nghĩa như nào trong đời và một ngày trong nhiều ngày sau đó nếu lại gặp anh cười bên ai nụ cười nghĩa là em đúng có thứ hạnh phúc gọi là chia tay anh Quyết và chị Snow thân có thứ hạnh phúc gọi là chia tay em sẽ buông tay anh ấy và chỉ giữ lại cho riêng mình những kỷ niệm về anh nhớ anh chị gửi tới anh ấy là Bùi Quang Trung một số điện thoại 0974 682 315 ca khúc Over and Over với lời nhắn em buông tay anh rồi đấy hạnh phúc anh nhé cảm ơn anh chị rất nhiều never dared to reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hope to say how I feel. The joy in my heart no words can reveal. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light. a memory, the tears that I cried. Now just a memory, the sighs that I sighed. Dreams that I cherished all have come true. All oh, my tomorrows I give to you. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes, love reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hope to say how I feel. The joy in my heart, no words can reveal. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light. just a memory, the tears that I cried. Now just a memory, the sighs that I sighed. Dreams that I cherished all have come true. All oh, my tomorrows I give to you. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love eyes. summer leaves may turn to gold. The love that we share will never grow old. Here in your arms, the world's far away. Here in your arms, forever I'll stay over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of gosh các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Email của Hoàng Thị Phúc gửi từ số điện thoại 0985 099 907 gửi tới một người đã từng ở địa chỉ hoàng thi chính a yahoo.com tối qua khi em ngửa mặt nhìn lên trời em thấy có một chú chim đang bay một mình trên bầu trời rộng lớn em tự nghĩ có phải giờ anh cũng như chú chim này đi hết nơi này đến nơi khác mà chưa thể về ngôi nhà thân yêu của anh nơi đó có gia đình có bố mẹ người thân mong anh trở về dẫu biết ước mơ của anh là được khám phá nhiều nơi nhưng em mong đó chỉ là những chuyến đi ngắn ngày đến nơi anh trở về mỗi chuyến đi đó là gia đình anh thời gian anh đi một năm như vậy có dài không anh sao lại phải một năm dài như thế anh nói anh không biết tại sao anh lại ra đi tự anh đi thế thôi và đây cũng không phải là số phận của anh không phải là ngày anh ra đi anh không biết mọi người cũng không thể biết nhưng điều đó anh biết không nó làm đau đớn trái tim của những người yêu thương anh nhất noel năm nay sắp đến và cũng là một noel rất xa anh đã ra đi đến một thế giới khác một thế giới mà ở đó không có em nhưng dù anh ở bất kỳ nơi nào em cũng muốn gửi tặng anh bài hát Got Mud Have Spent a Little More Time on You của NSYNC với lời nhắn em sẽ mãi yêu anh và hãy yên nghỉ anh nhé. Thank you. The all them mail của vô thường ở số điện thoại 0904 586 144 địa chỉ email khát vọng 1611 a gmail.com Mùa buổi sáng đầu đông thức dậy thấy lạnh tê tái cái lạnh báo hiệu đã có mùa đông vất vưởng mãi mới chịu chui ra khỏi chăn thấy lạnh thấy lòng nôn nao buồn buồn nhanh thật đấy mới đó mà đã sắp thêm một mùa noel nữa rồi thêm một mùa noel sắp trôi qua mà ta chỉ có một mình nhanh thật đã hai mùa noel ta và anh xa nhau rồi đó cứ mỗi dịp đông về là ta cảm thấy buồn, xót xa và một chút gì đó nuối tiếc. Nuối tiếc không phải vì một người đã ra đi mà nuối tiếc vì ta đã dành quá nhiều so với quy định tình cảm cho anh. Nuối tiếc vì đã dựa dẫm vào anh quá nhiều để rồi khi anh ra đi thấy hụt hẫng chơi vơi. Mùa đông có biết bao điều làm ta nhớ cũng chẳng để làm gì nhưng nó cứ hiện lên trong đầu khiến ta thấy buồn và nặng lòng hơn. Hôm qua là một ngày nặng nề đối với ta, có quá nhiều thứ để ta phải làm, có quá nhiều việc khiến ta phải bận tâm, nhưng sau những lúc đó ta cảm thấy mình thật yếu đuối. Đằng sau vẻ nghiêm túc lạnh lùng đó, sao ta cảm thấy buồn đến vậy chứ? Đã có lần ta hỏi anh liệu có một thế giới nào mà ở đó con người không đau khổ, không mệt mỏi, không buồn và không phải khóc không anh? Liệu có một nơi nào đó em sẽ thấy thanh thản bình an không? Anh bảo có. Anh bảo chính anh là thế giới đó của ta. Vậy mà giờ đây ta đang đối diện với những thứ mà ta sợ nhất mà chẳng thấy anh đâu cả. Ta nhớ anh, chắc chẳng phải là ta còn yêu anh hay gì đó nữa Ta nhớ anh vì ta thèm được bình yên, thèm được nhỏ bé, thèm được khóc khi muốn khóc, thèm được yếu đuối những lúc cần mà những thứ đó ta chỉ tìm thấy ở nơi anh. Anh chị thân, đã hai mùa Noel em không có anh ấy rồi. Hai mùa Noel em chỉ có một mình. Em nhớ đến anh có lẽ không phải vì em còn yêu mà vì em không tìm thấy một ai làm em cảm thấy hạnh phúc ấm áp như anh nữa. Mong anh chị hãy gửi tặng em ca khúc Last Christmas với lời nhắn nhủ rằng: KV ơi, cho dù cậu là ai, là Thúy hay là KV thì cậu vẫn phải sống, vẫn phải mở lòng mình, vẫn phải kiên cường lên. Đơn giản vì cậu đang sống KV nhé. email của Tuệ Anh gửi từ số điện thoại 0129 4716 gửi tới gia đình. Lúc biết tin con đậu đại học, con vui lắm. Nhìn bố mẹ vui, con chỉ muốn khóc thôi. Con đã làm được, đã đậu được trường đại học mà con mơ ước. Ngôi trường nơi mà chị con đã vấp ngã, kể từ ngày đó con đã quyết tâm thi đỗ bằng được để có thể học thay một phần nào cho chị. Và giờ con đã là cô sinh viên năm thứ hai rồi, nhanh thật. Mới ngày nào mẹ đã khóc vì lo cho đứa con gái út bé bỏng của mẹ đi học đại học sẽ ra sao, nó sẽ sống thế nào ở giữa cái thủ đô tấp nập dòng người kia. Một thân một mình, chẳng có anh em họ hàng thân quen gì giúp đỡ, nó sẽ sống tự lập trong suốt 5 năm học khi tất cả mọi việc ở nhà đều do mẹ và chị gái nó làm. Nhưng mẹ ơi, con đã làm rất tốt, đã có thể tự lo cho mình, con đã lớn rồi mà. Cuộc sống tự lập đã giúp con trưởng thành hơn, con sẽ cố gắng để không phải bố mẹ lo lắng cho con như trước nữa. Con sẽ không bỏ bữa, sẽ nấu cơm, sẽ tự uống thuốc khi bị ốm, sẽ làm tất cả mọi việc. Con hứa đấy. Có những hôm con có chuyện buồn, cảm thấy ngột ngạt khi sống giữa thủ đô này, hay ốm không thể dậy được, muốn gọi điện về nghe giọng nói của mẹ, nghe lời an ủi động viên cố gắng học hành của bố, nhưng con đã không làm được chỉ vì con không muốn bố mẹ lại phải lo lắng về con. Con sẽ cố gắng hết sức mình để chứng minh cho mọi người thấy con dũng cảm như thế nào. Ở quê nhà, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé con yêu gia đình mình nhiều lắm con gửi tặng gia đình mình ca khúc Home của Michael Bublé Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people. I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby. How are you? I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. this was not your dream, but you'll always believe. Another winter day has come and gone away In either Paris or Rome And I wanna go home Let me go home And I'm surrounded by a million people I, still feel alone let me go home Oh, I miss you, you know Let me go home done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back. Một mùa Giáng sinh an lành đang đến cho tất cả chúng ta. Một mùa nữa, Stow lại phải chứng kiến cảnh ông bạn thân lủi thủi đi về một mình với túi quà to tướng không qua để tặng. Hay nói chính xác hơn là không muốn tặng ai. <laughs> tặng quà cũng phải lựa chọn. Chỉ những ai biết giá trị món quà thì mới nên tặng. Với những người mà việc nhận được quà là điều quá quen thuộc thì không nên lãng phí. Vậy thì Snow đứng đầu danh sách những người phải được nhận quà nhé, bởi vì Quick chẳng bao giờ tự giác tặng tôi món gì cả, muốn gì tự tôi phải giành lấy. Và giành bằng được thì thôi. Một món quà đích thực phải mang niềm vui đến cho cả người cho và người nhận nếu niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác thì thôi Snow <laughs> trước sau gì Snow cũng giành được những gì mà Snow muốn yên tâm thế đi để đọc bức thư này nha và đây là thư của Thiều Bình ở số điện thoại 01689947129 gửi người yêu em Gửi người yêu em, xin lỗi anh, em chỉ có thể làm vậy, chỉ có thể nói lời xin lỗi dù biết chẳng ai có lỗi cả, chỉ tại anh yêu người không nên yêu thôi. Dù không có tình cảm gì đặc biệt với anh, nhưng em vẫn lặng người mỗi khi online và đọc tin nhắn của anh. Em biết tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào, anh nhớ em ra giết như thế nào, nhất là những ngày đông giá lạnh này. Mùa đông Hà Nội, mùa đông không em, mùa đông em vô tình. Ngày nào cũng thế, không hôm nào online mà em không nhận được tin nhắn của anh, nhưng đáp lại những dòng tin thương nhớ ấy Em chỉ lặng im, lặng im và sẽ cứ như thế anh à. Những gì cần nói với anh em cũng đã nói. Em chỉ không muốn anh mãi mãi nuôi niềm hy vọng mà em biết sẽ chẳng có kết quả gì. Đơn giản chỉ vì yêu và không yêu cũng đơn giản chỉ vì không yêu, nhưng tại anh cứ cố chấp, không chịu chấp nhận cái thực tại đó thôi. Em mong anh sẽ hiểu. Miền Bắc, những mùa đông lạnh, dù không có cơ hội để cảm nhận cái lạnh buốt da buốt thịt ấy nữa, nhưng em vẫn nhớ mùa đông đủ lạnh để làm cho con người ta thẫn thờ, suy tư và đôi khi như lạc hướng. Giáng sinh cũng đang đến rồi. Chúc anh một mùa đông ấm áp và một Giáng sinh an lành. Em biết nếu nghe được những lời này, anh sẽ nói không có em thì mùa đông và Giáng sinh với anh sao hết cô đơn đây. Nhưng hãy vững vàng mà bước tiếp nha anh, vững vàng như em đã từng và em cũng đã làm được và anh cũng sẽ như thế. Mùa đông yêu thương và Giáng sinh an lành cho anh Quick, chị Snow và cho tất cả mọi người. Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Oh, oh, oh, oh, oh. Email của Jennifer Ngô ở số điện thoại 0914 337 586 gửi người cha yêu thương của mình ở số điện thoại 0983 397 818. 24 năm rồi từ ngày ba mẹ chia tay, con vẫn cứ lầm lũi, vẫn cứ âm thầm nhìn ba mẹ mà lặng lẽ gục đầu không dám nói. Phải chi ba mẹ đừng chia tay, phải chi 18 tuổi, con xa rời vòng tay yêu thương của ba và anh hai để bắt đầu những ngày tháng tự lập, những ngày tháng sống độc lập, gian khổ dạy cho con biết giá trị thực sự của ba, của anh hai, của mái ấm gia đình. Ba thì làm việc trong đơn vị không về, còn anh hai thì đi học xa nhà. Có những đêm một mình con ôm con cá sấu bông và khóc vì nhớ ba, nhớ anh hai. 4 năm trôi qua, ngày ấy con đã là sinh viên năm 2, vẫn cứ là con mọt sách trong ánh mắt bạn bè. Con không dám đua đòi vì con biết con đã lướt qua bao nhiêu giọt mồ hôi của ba Ba thức trắng biết bao nhiêu đêm ngồi soạn giáo án để lên lớp mỗi buổi chiều, biết bao đêm và trực ban bên ngoài đơn vị và vẫn thấp thỏm lo cho con. Con không thể nào làm ba buồn vì con. Nhưng rồi, ba quen người mới rồi cả xấu ạ. Tất cả dường như tối sầm lại. Vậy là từ đây ba sẽ phải san sẻ mình cho hai anh em con và cho người đàn bà đó. Có thể con ích kỷ, con muốn giữ ba cho riêng mình mà không muốn ba tìm đến một bến bờ mới, hạnh phúc mới. Ba đến giảng đường thăm con cùng một người xa lạ, con không nói gì được hơn, ly nước uống sao mà đắng quá rồi khi ba đi, con chỉ có thể cúi mặt mà nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Đau đớn nào hơn khi biết ba đã tìm thấy một bến mới, để rồi phía sau lưng là những đứa con bơ vơ lạc lõng dù đã lớn khôn. Cá sấu ơi, mày sao vậy? Con nằm trong bệnh viện. 4 giờ sau cả ba và anh hai đều có mặt và chiều hôm đó ba cũng vậy. Đến cùng người đàn bà đó, con đã gục ngã khi ngày tháng khắc lại cho con những suy tư, những đau thương mà không sao tránh khỏi. Rồi đến một ngày không chịu được, con đã ngã gục một lần, hai lần, rồi ba lần. Bác sĩ bảo con rất yếu và có thể con sẽ nghĩ quẩn nếu cứ như thế này. Ba lại ngày đêm âm thầm chăm sóc con, gạt bỏ mọi công việc, tình cảm riêng tư sang một bên và lo cho con. Hơn bao giờ hết, con cảm thấy mình có lỗi khi đã ích kỷ với ba. Con đã từng hỏi tại sao ba và mẹ chia tay. Ba không trả lời và chỉ im lặng. Con cảm thấy mình có nhiều lỗi quá khi trông thấy giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt của ba. Những ngày tháng lầm lũi âm thầm đó cũng qua, con đã đứng dậy được sau bao lần gục ngã. Con không thể buông xuôi bởi con biết rằng cả ba và anh hai đều rất thương yêu con và con biết rằng mình không thể sống ích kỷ. Con biết mình chỉ hạnh phúc khi làm cho ba vui lòng. Ngày con tốt nghiệp vui biết bao nhiêu phải không ba? Dù không có mẹ kề bên nhưng con vẫn ấm lòng bởi con có ba yêu thương che chở, có anh hai lo lắng. Ngày con tốt nghiệp cũng như ngày con vào lớp 1, lúc nào ba cũng ở bên cạnh con, ba chúc mừng con. Ba nói rằng mẹ cũng chúc mừng con, mẹ mong ngày này lắm. Con đã gắt lên với ba rằng con không cần mẹ bởi chính mẹ không cần con. Con lại thấy thoáng trong mắt ba có chút gì đó buồn nếu như có một ai đó hỏi con điều gì quý giá nhất trong đời con sẽ không cần phải suy nghĩ mà trả lời ngay rằng đó là ba những lời thật lòng này con muốn gửi đến ba ba ơi hãy tha lỗi cho con đôi khi con ích kỷ con làm ba buồn lo lắng cho con khi con mang bệnh trong người nhưng con thương ba nhiều lắm dù ba có làm gì đi nữa nhưng con vẫn biết lúc nào ba cũng thương anh em con lúc nào ba cũng là người con yêu thương nhất và lúc nào con cũng là đứa trẻ trong lòng ba dù 26 tuổi đời trôi qua cúi xin cuộc đời cho ba được bình an và luôn ở mãi bên con. Dù con biết sẽ chẳng bao giờ có được nhìn thấy ba, nhưng vẫn xin ba luôn ở bên con. Anh Quick và chị Snow ơi, những dòng tâm sự trên đây là những điều em vẫn giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Em mong anh chị có thể tặng giúp em bài hát Dance with My Father của Luther Vandross tới ba của em nhân ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Em muốn gửi tới ba em lời chúc an lành, hạnh phúc và may mắn. Em cũng muốn nói với ba rằng em yêu ba rất nhiều qua đây em cũng muốn gửi tới mẹ một lời nhắn rằng không có mẹ con vẫn sống rất tốt, mong mẹ hãy hiểu cho quyết định của con và sâu thẳm nơi trái tim mình con cũng yêu mẹ. me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. final step, one final dance with him. I'd play a song that would never, ever end. Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door and I'd dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Đây là thư của bạn Nguyễn Thanh Cần ở số điện thoại 0976345477 gửi Nguyễn Thị Thúy ở địa chỉ sao tim cô đơn a còng yahoo.com. Anh vẫn nhớ em cồn cào mỗi khi đêm xuống, vẫn khát khao được em nắm lấy tay anh một lần, được ôm em một cái thật chặt, dù chỉ là từ đằng sau lưng, hít hà mùi hương em vốn dĩ chỉ nằm trong tưởng tượng, em xa quá. Anh vẫn nghe giọng em mỗi đêm, vẫn thao thao kể cho em nghe cuộc sống anh đơn giản hàng ngày thế, vẫn cười vang khi em xen hài hước vào câu chuyện Tiếng cười trong veo như thể bên anh chẳng hề tồn tại chút muộn phiền. Như thể em gần gũi lắm, biết tìm ai để hỏi khi anh không thể gọi tên cho mối quan hệ này. Em đó, anh đây, gần mà xa, lạ nhưng thân thương lắm. Hiểu nhau như đã từng quen lâu, chia sẻ được nhiều điều như thể sinh ra là để lắng nghe nhau vậy, mà vẫn tranh vênh. Anh biết với em anh chỉ là một hiện tại không đầu không cuối, chỉ là cánh cửa sổ khép lại mỗi đợt gió đi qua, và có thể mở toang khi em muốn ánh sáng tràn vào căn phòng ấy, nhưng không ai chọn cách leo cửa sổ để vào nhà. Anh biết, với em anh chỉ là tiếng cười khỏa lấp những lúc trống trải, cũng có lúc em nhớ anh thật đấy, nhưng chỉ tựa gió mơn mặt hồ, không sóng, khuấy mãi mà vẫn bình yên. Em cố giấu cảm giác của mình rất giỏi và không bao giờ nói cho anh biết là em nhớ anh như thế nào, đúng không em? Biết mình không dũng cảm quay lưng bởi anh quá nhỏ bé trước chính cơn bão của lòng mình, anh không thể vỗ về mỗi lần nó dậy sóng nên anh muốn hỏi em một lần à không muốn nói đúng hơn là năn nỉ em một lần buông tay anh ra em nhé anh đã chẳng còn trẻ để rong ruổi với những ước mơ xa chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt chân lần nữa anh biết bên em lòng anh ấm vậy nhưng sẽ thế nào nếu một ngày anh nhận ra mình yêu em thật lòng nhưng hai đứa vẫn mãi trên hai đường thẳng song song anh mãi không thể giữ em cho riêng mình dù đã hơn một lần anh khát khao điều ấy em đã quen vỗ về những nỗi đau quen với việc hôn thật sâu lên những vết thương không đo được bằng máu. Yêu, khát khao được bên em vẫn nguyên vẹn như chưa từng có điều gì mãnh liệt hơn thế, nhưng không thể nắm lấy tay em tới cuối con đường thì xin em hãy buông anh ra, em nhé. Gửi tới em ca khúc Never Say Never của Justin Bieber. Never say never. xuất phát từ ý tưởng của nhật ký viết chung Quick and Snow Show. Website qns.vn đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận, chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website qns.vn, bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè của mình, có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn vào mục đăng ký thành viên. Và còn chần chừ gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Quick and Snow Show.